นะโมตัสสะโมโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะโมโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะโมโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเตมือลงก็ไปนั่ รักษารเื่องนะครับมองดูว่าผู้จะได้ในพวกเรามาประชุมกันรวมกันเพื่อจะทำจากประเด็นของลูกปู่เอง overall. พ่อซึ่งมาวอยกมือกับวอย้ธรรมสการครับเกิดเรื่องนมันคือตั้งใจขึ้นมาสังขารมันไม่มี มัน มันไม่เกี่ยวมันแต่ปวดเสลียแต่มันเป็นอนิจจ์ ทุกทั้งการทุกทั้งยาทั้งยาทั้งการทั้งยาจบพวกี่เรียคือวิชาการงามันมาขยับเกิดจกิดทั้งเรื่องขึ้นแม่เป็นด้วยพวกเรา รับปากกันเนื้อตะกูนี้ ถ้าเป็นไปได้แต่พวกเรารับเราถึงห้าสิ่งของพวกเราเป็นของดีของพิเศษนะ สิ่งที่พวกเรารักษากายรักษาวาจา รักษาจิตใจ ให้มันปกติเมื่อมานานเข้านานเข้านานเข้าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นธรรม ถ้ามันเป็นธรรมมันจะมีเมตตาสงสาร คนอื่นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้คนอื่นสัตว์อื่น มีความสุขกายสบายใจแม้กระทั่งพวกที่ได้ได้รับทุกข์พวกที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ถ้าจิตใจเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แเลว่าจิตใจจึงมีคุณธรรมจิงกับธรรมอันเดียวกันจิงก็คือลมถิงลมใจของพวกเราธรรมก็คือลมถิงลมใจของพวกเราเพราะฉะนั้นท่านจะให้พวกเรา ชำระสาสางจิตใจให้มันบริสุทธิ์ของไม่ให้มีมลทินอยู่ภายในจิตใจตั้งสิ่ห้าสิ่แปดสิ่สี่สิ่สองร้อยยี่สิบเอ็ดถ้ามันเป็นสิ่งแล้วมันก็จะมีสิ่งตัวเดียวคือลมหายใจของผู้ชมโดยผลว่ามันไม่เอาใจใส่ปล่อยวางละเลยแล่เอาเป็นต้นม เมื่อเมาาใจใส่อย่าปล่อยผ่านละเลยมีเมตตาสงสารตนเองเมื่อสงสารตนเองเมตตาตนเองแล้วก็ไปเมตตาสัตว์เมื่อเมตตาตนเองก็สร้างคุณงามความดีใส่ตนทุกตนตั้งต้นไปตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีล การเจริญเมตตา ภาวนา การภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญที่พระพุทธเจ้า เจตนาของพระุทธเจ้าจริงๆแล้ว อยากให้พวกเราภาวนามาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างปัญญาแล้วก็เห็นขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะตามหาคนของตนนั้นมาเจอเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติก็ไปมาทำจิตใจให้สงบ ถ้าเป็นสมาธิหรือว่าสงข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของตนจริงๆนั่นแหละมันจะมันจะไปเห็นตนของตนคือดวงจิตดวงใจคือดวงเมื่อเห็นดวงจิตดวงใจระลักควบคุมของจิตดวงใจดวงจิตดวงใจแค่มันไม่มีรูปร่างมันไม่เป่ตัวเป็นตนนั่นเป็นนามธรรมตัวที่เป็นตวเป็นตัวนี่มันมีเป็นวนท่าต่นะแยกออกมาจาก เกียวิจัยการนะมันมันเป็นคนละสภาวะคนละอย่างจิตใจเป็นสภาวะอันหนึ่งร่างกายเป็นสภาวะหนึ่งตัวร่างกายนี้รวมกันอยู่ในก้อนส่วนร่างกายของพวกเรา มันมีของสี่อย่างนันพูดแล้วพูดอีกของสี่อย่างที่มีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายมีหน้าทั้งสี่มีหน้าไฟลมรวมกันอยู่จะถามว่าดินอยู่ที่ไหนมันมีมีผงผลเล็บฟันหนัง เยื่อกระดูกเยี่อในกระดูกตับปอดไส้ก้อนไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินน้ำน้ำมีน้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำโพดน้ำไส้ก้อนน้ำโพดมีเป็นน้ำน้ำธาตุไฟไฟยังกายนี้อบอุ่นไฟยังกายนี้โกมไฟยังกายนี้โกมสบายไฟขออาหารย่อย ถ้าลมลมพัดขึ้นเบื้องบนแต่ลมเข้าขึ้นไปที่ศีรษะลมพัดมุ่งหน้า ตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าหาคุณเข้าแล้วมในท้องลงในไส้ลงหายใจกลับตัวลงหายใจเข้าออก รวมกันคือ่าทั้งเดียวมันมีความแตกตื้นแล้วในต้นต้นมันมีความแตกตัวในทั้งกลาง เกิดจะแก่ แล้วก็เจ็บจะแตกตายทำลายกลับในที่สุดเมื่อแตกแล้วที่นี่มันไปที่ไหนเมื่อจากที่ไหนก็ไปที่เดิมเมื่อแตกตายทำลายกลับมัไป วินลุกจะไปสูุ่ิันน้ำกัไปสจจุบันไฟจัไปสจจุไัลมกับปจะลมส่วนที่เหลือคือลมงจิตลมงใจที่นี่เมื่อความจะแตกกระดับจิตใจยังจิตใจอยู่กับร่างกายมาที่พันที่รู้ว่าร่างกาย เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตรงนี้ละมันผักกันให้จิตใจมันเกิดพอมาเกิดอีกที่นี่ก็ไปเข้าฝันทงที ในทางมันดาแรกๆไม่มีอะไรมีแต่ความผิดล้วนไปเอาสมบัติจากบิดามารดาสมบัติของบิดาคือพระุดิสมบัติของมารดาคือหน้าหน้ำก็ไปตั้งไว้ในทางมันดาเท่าเดือนสิบเดือนไม่มีอะไรมีแต่ความผิดล้วนๆไปเอาสมบัติของบิดามารดาหมดมันหลบกันเป็นก้อนเพื่อเป็นมันเป็นก้อนเป็นลูกเป็นร่างเป็นมัน เป็นอาเป็นเป็นน้ำมันเป็นคนเลือดเป็นประจักษ์ราคาห้าแหาของแบบของหมอนนะมันเกิดแล้วนี่ละนี่ขอพระเจ้ามาสอนพวกเราพาสร้างสติสร้างปัญญาหาทางทำอย่างไรจิตใจมันจะขอนออกจากร่างกายจากที่ร่างกายมีได้ขอนออกร่างกายขอนออกจากลูกถ้าถ้าไม่มีลูกเวทนามันก็ไม่ดี สัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มี วิญญาณของเราทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มี ถ้าไม่มีพวกนี้ ทุกข์มันจะมาจากที่ไหน ทุกข์มันมีเวทนาไม่มีสุขก็มี เวทนาเนี่ยก็สัญญาความกระส้านหายรูปก็ไม่มีสังขารของคุณของใจของคิดของนึกคิดใจเสียใจรักังโฆของแถวนี้ ก็ไม่มี วิญญาณของเราทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มี ถ้าไม่มีพวกนี้ ทุกข์ก็จะมาจาก นี้หระกโเจ้าสู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะว่า มันเป็นขันมันกองรูปรูปกับรูปกองหนึ่งกองรูปเวทนากองกับเป็นทุกสัญญากับกองหนึ่งจะเป็นทุกสัญญากองทั้นได้ไหมอาหารของคุณของแต่ของคิดของเล่นมีใจเสียใจรับสางโกหลงเจ้านี่จะเป็นกองหนึ่งจะเป็นทุกกันวิญญาณกองรับทราบตาหูจมูกปีกใายใจ มีกระบองหนึ่ง มีแต่กองทุกข์มีแต่ทุกข์แต่ว่าเป็นอภิชชาตัณหา มันไม่ให้รู้มันไม่ให้เห็นมันปิดมันบังไว้มันเอาอะไรปิดมันเอาอาริยบทการยืนเดินนั่งนอนปิดไว้ปิดทุกข์ไม่ทุกข์โผล่หน้าขึ้นมาได้นะครับปัจจัยทั้งสี่ถ้า อาหารการบริโภค ที่อยู่อาศัยยาบำบัดโรค แปดอย่างปกปิดไว้ผักกานไว้ไม่เห็นใจรู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นยิ่งเอแล้วอันทุกข์ละมันของเป็นของดีระดับเป็นของดีอันที่เียนั่นเป็นของมากมันไม่ปวดมากมาก มันไม่เจ็บมากมากมันไม่ร้อนมากมากมันไม่เย็นมากมากเมื่อมันเมื่อมันมันมันมันทุกข์มันเจ็บปวดร้อนเล่า ว่ามันกี่แดงนะนะว่ามันถึงกี่แดงนะท่านน้องเข้าไปดูน้องสมุนเข้าไปดูตรงที่มันถูกวดตรงที่มันร้อนตรงที่มันเย็นมันเย็นอยู่ตรงไหนมันร้อนอยู่ตรงไหนตัวร้อนตัวเย็นมันมีมันมีตัวไหมท่านใม่เข้าไปบอกมาคิดท่านไปวิจัยจารท่านจะรู้ท่านจะเห็น เมื่อคิดใจก็เห็นอะไรมันจะถอนออกมันจะโกงว่า เพราะว่าลูกมันก็ไม่ใช่ตนมันจิตมันจิใจเวทนาสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่ตนมันจะมันจะใจสัญญาอความบ้านไหมายหมดมันไม่ใช่ตนมันจะจิมันจะใจวิญญาณของเราบ้าบ้าหมูจมุ่งีกกายใจจะไม่ใช่ตนเมืนกัน ถ้าตนของตนเป็นเป็นเป็นผู้ร้อนนะเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เวลาร้อนหายไป เี่ยปวดรรคเล่าหายไปเย็นหายไป ร้อนหายไปทำให้จิตใจถ้ามันเป็นเดียวกันทำให้จิตใจไม่หายไปเดียวกันนะมันแยกออกเลย โดยกโดยธรรมชาติ โดยปริยายนะเพราะฉะนั้นท่านจะให้มาดูว่าพูดว่าคิดว่าพิจารณาว่าพิจารณาถ้าว่าทำจิตใจให้เป็นสมาธิเลยนะก็ทั่วแยกแยกออกยกความจริงมาให้ถมันรู้มันเห็นเมื่อมาเห็นแล้วที่ จิตใจก็จะเบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายก็จะไปคลายความทำงานที่ดีเมื่อคลายความทำงานที่ดีเห็นทุก คนจะพ้นพ้นมาจากที่เดิมกันพ้นมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเทียมจากกลอนพ้นมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่พวกเราปรารถนาว่าพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ว่ามันเป็นหองพระอากาศอยู่ที่ไหนอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราถ้าพวกเราทำรับรับทำมันจิตให้มัน และปฏิบได้ให้บริสุทธิ์ครับที่ว่าพระนิพพานนันก็คือสั์มาจากนิพพิทาคือผู้มเบื่อเบื่อไหมถ้าไม่เบื่อก็แปลว่ามันจะเข้ามานทางเข้าล็อกพระนิพพานนิพพิทาผวามเบื่อเบื่ออะไรเบื่ออะไรูกเบื่อในเสียงเบื่อในเบื่อในรถเบื่อในสัมผัสเบื่อในรูปเบื่อในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมัไมันเบื่อไหมถ้าเบื่อไก็จะเบื่อ ให้ดูบ่อยๆให้พ้นบ่อยๆให้คิดบ่อยๆนะแล้วก็กระตั้งตั้งผมตั้งใจถ้าเมตตาคนถ้าเมตตาแล้ว เรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็จะยาว ไม่มีที่จบที่ปิดถ้าย้อนหลังก็แล้ว ที่พวกเราผ่านมาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นเจ้าน้ำไม่ช่วนแล้วเป็นสัตว์จะนับได้ว่าผู้โกทาไม่ได้เป็นลูกคนลจะนับไม่ได้เป็นทั้งทั้งอีกทั้งสายเรียนตัดสินใจมาเรื่อยยังจะใช้ทำหน้าอีกยังเกิดถ้าไม่เบื่อตามไปแล้วถ้าเห็นพวกในการเกิดตามไปจะเกิดเป็นอย่งนี้นะเพราะนนั้นกันยกตัวอย่างของปู่เยงที่ท่านดาวพวกเราไปจริงๆแล้วลวงจินจวแท้ของของหลวงปู่ ไม่ได้หา แต่งไม่ได้แตกไม่ได้ดับตอนที่แตกที่ดับวิจารณาทั้งสี่นะมงแตกหมดจากกันโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเพราะมันมีความเกิดขึ้นในต้นแถ้เรามีความแปรปรวนในร่างกายถ้้วก็มีความแตกสลายไปในที่สุดมันเป็นไปเป็นมาราะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะสังเกตว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้น ไม่ใช่ตนคัางจี ตอนที่เจริงแ้วมันจะไม่มีอะไรอยู่นะถ้าถ้าจะว่าลงูที่จะอยู่ที่ควรอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในตัวผีตัวแทนของเราครับนี่ให้ให้เราความเข้าใจของดีที่สุดคือดวงจิตดวงใจ ถ้าคนใจใส่ปฏิบัติรักษาตั้งวันละวันไม่บาดเกิดขึ้นไม่ให้คนดีเกิดขึ้น นั่นรักษาถ้าไม่เอาใจใส่ที่ ปล่อยัากลาเลย แล้วก็พอเห็นผิดผืออกที่จะลอย บาปก็ไม่มี บุญก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพบพระโลกก็ไม่มีดุจบ้านก็ไม่มีปริบานก็ไม่มี ถ้าจิตจะเห็นอย่างนี้ แน่นอนเวลาแต่กายทำลายกันทำชั่วนะครับวัดควาบ้านจิตใจให้ไปเกิดได้ภูมิที่ห่ำภูมิที่ต่ำไปเกิดได้ที่ไหน ได้เกิดในเมืองนรกได้เกิดขึ้นเปรตได้เกิดขึ้นาสุรกายได้เกิดขึ้นจัตว์เดรัจฉานได้เกิดขึ้นผู้ผีปีศาจอย่างใดอย่างอย่งยังทุกวันนี้ละที่มันก่อควรกันในเมืองเมืองผมเนในเมืองเกียรติมันจะพากันบ่ายหน้าลงไปถึงเมืองนรกนรกจะไปว่าร้อนนรกจะไปว่าไฟนะ ถ้ามันร้อนถ้าเป็นไฟมันก็เป็นอารกมันเป็นสารนรกันหรือมิฉะนั้นจะเป็นเป็นเป็นจิตใจเป็นเป็นจิตใจสัตว์นสารกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นสารกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นรกอสุรกายอสุรกายมันตัวใหญ่เท่าหัวเท่าควายเท่าตา แต่ปากเขาเก่งอยู่ตลอดเวลาที่เขาเลยกไปเก็งก็จะเก่งได้ยังไงพวกปากไม่น้อยนะนี่เราท่านจะอสุรกายพวกเราต้องการไหมถ้าไม่ต้องการให้สังวรระวางตาของใจตัวจริงของเราสินค้ารักษาให้บริสุทธิ์ถ้ารักษาสินค้าตัวนี้ฮะบริสุทธิ์ได้ยังไงรับประกันตามคุณวัดเดิมเป็นมนอย่างเดิมสูงกว่านั้นเพื่อไจะไม่เกิด เมืองสวรรค์ทุกคนก็จะไปองค์มรกสวรรค์หกตั้นพงสิบองตั้นสุทวาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ใดปฏิบัติได้ทำได้จะเป็นสวรรค์ของโลกและจะเป็นที่พึ่งทุกคนและจะเป็นที่พึ่งอัตตาและทุ้สุดคือมาปฏิบัติตนของคนไม่เป็นที่พึ่งของคนเพราะฉะนั้นว่าอาตานี้อาตานุนาโถ พราะนั่นแหละไม่ใช่ผู้บุคคลโอหินาโอโอโรสิยาโอ้ยคืนใช้รถเป็นทุกได้นั่นเมื่อมาปฏิบัติตามตัวทุกคนถ้าเป็นที่ทุกคนแล้ว ไม่ต้องเป็นใครเวลาเป็นอะไรจะรับไม่ต้องเป็นใครคือผู้คือหลานไม่ต้องเปพึ่งเขาผู้ยากผู้ยากิตไม่ต้องเปพึ่งเขาหมอไม่ต้องไปพึ่งยาก่ต้องไปพึ่งยังไม่รักษาอะไร พราะร่างกายมันอยู่ในโลกีตลกใจมันไม่ได้โรคไม่ได้ไฟจะไปหาหมอทำไมหมอรักษาตัวเองัมีธรรมคำสอนของพระพุทเจ้าคนนั้นถ้าคำสอนของถ้าคำสอนของพระพุทเจ้ามันไม่มีโรงพยาบาล นั่นแหละแล้วก็มันทำองค์ปัจจัยพระเมตตาบุญของใครของ้องรับปฏิบัติโลกปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของเรานั่นแหละเมื่อถ้ามันไม่ทานไม่ก้นการจีนก็ให้กันได้ศรัทธาอาฆาตควาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาถ้าย้อนกลับมาเจิดอีกก็เพียงเจ็ดชาติถ้าทชาติร้อยปีจะเจ็ดร้อยปีเป็นเป็นชาติเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันจะรับสตาของชาวบ้าน สื้อพระพุทธว่าเสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นพื้นแล้วก็ไม่มาเห็นตนไม่ไม่ไม่ตนเป็นกายไม่กายเป็นตนไม่ตนมีกายไม่กายมีตนแน่นอนมันไม่มีเลยเราไม่ได้ไม่ไม่ถือต้องมีต้องคอยเราไม่ได้ไม่ถือศาสนาหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธะรู้รู ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะคือผู้ปฏิบัติใครเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเองเราเป็นเป็นเป็นการเป็นพระสงฆ์ถ้าที่นิยมว่าทั้งปีแสของเราให้งบ้านเป็นค้าวาญาติโยมเป็นพระได้เหมือนกันรักษาได้แค่ที่หน้าจะเป็นพระได้เป็นพระได้เหมือนกันเมื่อมันเป็นพระได้มีมีมีพระมีพระองค์เดียวมีพระรูปเดียวเพื่อที่ใจเนี่ยพระพิจารณาพระ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สมาคุณทุกข์ทุกใจ คือคือรถมีดวงใจคือคือวงหลังนี่ของมีอยู่ที่นี่ของมีวิเศษอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองแล้วอย่าไปหาความูลนอกนอกจากตรงจิตตงใจของเราด้วยคำว่าตรงมีใจออกไปข้างนกมาหาข้อมูลข้างนอกคิดว่ามีสร้างคิดสัมพันธ์พร้อมกับภูเขาคิดว่ามันจะถูกมันไม่มีทางถูกมีมากเท่าไรที่มีทุกข์ทุกข์เพราะอะไร ทุกในการรักษาทุกในการรักษามันไม่หมดยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านเกิดมาในคราชคราชโคราชสมบัติโคสมบัติก็ได้เป็นอจักรพบรดิละพ่อพ่อได้คนทั้งโลกเป็นจังหวัดของพระเจักรพรรดิละยังไม่พอยังไม่ไปแก้ของสมบัติของพระอินทร์ท่านพอไหมมันไม่พอ ก็ได้ด้วยมาคำเย็นใจท่าเต็มแล้วให้มันหายจากกองมหิวหายจากความกรายอยากจะให้ไม่เป็นอะไรมาคำเย็นใจอัลลอทั้งหมดทุกคนจะเปนคนทุกคน โดยสมบูรณ์แล้วไมันได้จบแล้วเขามีที่สุดตรงนี้คือให้ดู้จิตดูใจนะแต่มองภาพมันเด่นเพราะฉะนั้นให้ทำานเนี่ยให้ดู้ต้องใครของเราทั้งเรารักษาได้เป็นสมบัติของเรานะเป็นผมผมมีอย่างเดียว คนนั้นคือผมอยู่ในตัวห่ังสืออยูไในกระลาไม่ใช่สิ่งที่เรื่องประกอบวัฒนธรรมนั่เป็นปกติเป็นสิลงรักษาวัฒนานั่เป็นปกติแต่เป็นสิ่งรักษาจิตใจแต่เป็นปกติมันก็ไม่ศิลป์รักษาวัฒนธรการไม่ต้องถามไม่ข้าสาตไม่รับทรัพย์ไม่ทำเรื่มงในทางบางทีบางทีไม่พูดคนผู้พูดรองเดียวป็นพูดคำหยาบไม่พูดทำรมะาเรื่อยไม่ไรวไม่ประโยชน์นะครับ ไม่โดนคำถามไม่โลกอยากได้ผมก็ผมผมก็คนอื่นก็เป็นทุกคนไม่คิดไม่ยจะว่าใครถามจองล่างจองถามคนอื่นสัตว์อื่นไม่ถึงเงินคนอื่นสัตว์แื่นเราก็เห็นผิดจากทำคำสอนของเราเุทธเจ้าถ้ามันเป็นลักษณะจิตว่าจิีใจเป็นสิ่งมันเป็นธรรมมีเมตตาสงสารทำคนสงสารสงการที่ทำกันสงสารเล่นมันเล่นมับางคนเล่นจะไม่ถ้าไม่สามารถจะไปทำลายจะทำลาย ร่างกายของเขาหรือสิ่งของเขาให้ถูกต้อไปเพราะฉะนั้นท่านมีเมตตาสงสารเมตตาการภาพเป็นร่างเป็นร่างใสใสในการคนความจัดจ่างคนที่เป็นคนีที่สุดในปะเทศและสังคมคนใดอย่างนี้ระหว่างเดือนวันก็มีวันวันวันนี้